Taze çıtır simi, Var simi Var var var. simi, Simit, simit, simit, simit. Çak simit. var abla. Taze. Simit. Taze. Sıcak simit. Sıcak simit. Hop. Ne var? Elledin. Ne olur sen. Alacaksın. Niye alacağım kardeşim? Öldürecek misin beni? Əllədən alcan, əllədən alcan, əllədən alcan, əllədən al. Əllədən alcan, əllədən alcan, əllədən alcan, əllədən al. Dalıp kaçmak çok çok mu zevkli Elledin alcan elledin al Öyle süre süre gidiyorsun değil mi Elledin alcan elledin al Senin memleketin neresi Elledin alcan elledin al Manipüle bu sarmasın beyni Elledin alcan elledin al biraz daha uzaktan da bakın Elledin alcan elledin al Yahu bu kadar meraklı olma sakın Elledin alcan elledin al Uzak dur ya da gelme yakın Elledin alçan elledin al Beni böyle kerizmine sandın Elledin alçan elledin al Elledin alcan elledin alcan Elledin alcan elledin al Elledin alcan elledin alcan Elledin alcan elledin al Elledin alcan elledin alcan Elledin alcan elledin al Elledin alcan elledin alcan Elledin alcan elledin al elinden Sularım döküldü senin o pis elinden Ellerden al can ellerden al Kim alır böylesi ümidi söyle Ellerden al can ellerden al Kesin kirayla geçiniyorsundur bir de Ellerden al can ellerden al Paraların borsada yükselişte Ellerden al can ellerden al Kim bilir ne bakteri var elin üstünde Ellerden al can ellerden al Öyle boynunu bükme bana Ellerden al can ellerden al Herkes senin gibi eller sen olur söyle Helleden al can helleden al Aladdin olcan, Aladdin olcan, Aladdin olcan, Aladdin ol, Aladdin olcan, Aladdin olcan, Aladdin olcan, Aladdin ol, Aladdin olcan, Aladdin olcan, Aladdin olcan, Aladdin ol, Aladdin olcan, Aladdin olcan, Aladdin olcan, Aladdin ol, Aladdin olcan, Aladdin Al şu paranı be. Sabah sabah başımın belası oldum be.